для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Калі Васіль пад'ехаў да сенажаці, чарнушка ўжо выводзіў за глобель распрыжанага каня. Хведька, штосьці зацікаўлена разглядаў у траве, а Ганна перакладывала пад калёсы беклашку. Васіль знарок адвярнуўся, каб не глядзець у яе бок, але мімо яго ўсё ж не прайшло ні тое, што яна рабіла, ні тое, як яна зірнула на яго. Азірнула з усмешачкай і Васілю здалося, што з яе язычка зноў сарвецца штось цікплівае, крыўднае. Яна помаўчала. Васіль, а мо тут станем, прамовіла маці, а разам з імі мясцінка глядзі якая. Надзелы чарнушкаў і Васілёвай маці былі побач. Васіль у іншы час так і зрабіў бы, як казала маці, гэта было зручна і выгадна, спакайней было па і законе і за калёсы за якімі назіралі пачарнушкі але сёння сын панура заўпарціўся мясцінка як мясцінка ён суняў каня далей крокаў праз трыццаць ля куста маладога рэшніку азірнуўся акінуў позіркам даволі вялікае акружанае з усіх бакоў лесам балота на балоце тут і там кучаравіліся кусты лазы якія дзе-нідзе зрасталіся у цэлыя астраўкі але васіль Не даў ніякай увагі гэтым астраўкам яго больш зацікавіла, што на балоце яшчэ было многа вады, часам цэлыя разводдзі і вада была і на яго надзеле. Чорт бы яе пабраў, падумаў Васіль. Пра ўзлесках амаль усюды стаялі калёсы, завіхаліся людзі. Нямала людзей было і на балоце ўжо дзе-нідзе касілі. Стрыножыўшы гуза, Васіль пусціў яго пасвіцца вярнуўся к калюсам і выцягнуў касу ён развязаў анучку абгорнутую вакол ножа касы і ускінуўшы касу на плячо перапоўнены гонарам стрымана паважна падаўся да сенажаці маці маўклівая паслухмяная пайшла ўслед за ім тут нашашае о адцёль і унь датуль дзе калок сказала яна Яна магла бы не гаварыць гэтага, бо Васіль і сам ведаў свой надзел, відаць ён проста бы яму відаць яму проста было няёмка стаяць каля сына. Васіль заўважыў на яе твары ў складцы родных губ вырас нейкага шкадавання, вінаватасці і строга прамовіў: знаю. Уваткнуўшы канец касся ў мяккую зямлю, трымаючы моцна рукой, тупы край косы, Васіль стаў мянташыць. Адмахнуўшыся ад камару, коса зірнуўшы на чарнушкаў, убачыў, што ці мог яшчэ корпаецца каля воза і задаволена падумаў, што пачынае раней. Раставіўшы па-мужчынску ногі, моцна ўпінаючыся ў грунт, Васіль размашыста правёў касой і трава шыркнула, паслухмяна лягла злева акуратнай купкай. — Ён правёў другі раз, трэці, трава злева стала выцягвацца ў вільготны зялёны рад. Хутка ногі яго ступілі на пакошу. Перад ім быў ужо лапік чыстага, скошанага ім. Хто гэта казаў, што ён яшчэ зялёны касіць, што яму быццам кашы яшчэ многа трэба. Кашы можа каму-небудзь і трэба толькі каму іншаму, але не яму не Васілю. Праўду кажуць, што касіць справа неабыякая мужчынская справа тут трэба і сілы спрыт уметь трэба але у васіля ўсё гэта ёсць глядзіце як ладна шырка у яго коса як кладецца даўжэй рад шырк шырк згодна прамаўляла ўлад васілёвым думкам коса у ён адчуваў, што ззаду стаіць маці, пазірае ўслед, ласкавая, гордая, і ад гэтага ў руках і нагах сілы быццам большала. Разам з маці, акрамя яе, ён адчуваў за спіной яшчэ адну істоту, зусім іншую, чым маці плівую, нядобрую, якая можа быць таксама сочыць за ім сваім падсцярожлівым позіркам. Ну што ж, няхай сочыць яму гэта ніяк не не абыходзіць. Васіль заўважыў, што дзядзька Цмух таксама пачаў павольна, мерна махаць касою. Ён ідзе паціху крыху горбячыся. Васіль таксама крыху горбіцца. Так ходзяць усе сталыя людзі. Убачушы, як дзядзька ідзе, успомніў, што галоўнае пры касьбе не спяшацца, не высільвацца, каб не змарыцца да пары. задумваўся, не асцярогся, і каса з нянацку з усяго маху урэзалася ў нешта цвёрдае. Каб яна правалілася. Васіль хутчэй выцягнуў касу і коса зірнуў да чарнушкаў, ці не заўважылі. А што там вась? адгукнулася маці. Нічога, Ён сказаў рэзка незадаволена, спагнаў на ёй прыкрасць. Няхай не крыўдзіцца няма чаго стаяць ды глядзець, калі чалавек заняты. Маці нібы здагадалася пра яго думкі: « Я пайду каню, Памагай табе Бог. Яна перахрысціла яго, блаславіла і, уздыхнуўшы, пайшла калёсам. Васіль не нагінаючыся, каб не паказаць быццам нешта здарылася, агледзеў касу і супакоіўся, каса была цэлая. Ён зноў правёў па траве, аса ішла добра, як раней. Трава была тут небагатая. Эх, удзялілі дзяляночку растуды іх, падумаў Васіль і успомніў, як крыўдавала маці, вярнуўшыся дамоў пасля падзелу. Ведама, адна без чалавека, няма каму пастаяць, а нічога это апошні раз. Цяпер я вазьмуся, няхай паспрабуюць зрабіць яшчэ так. Праўда, у чарнушкі таксама надзел не лепшы. А што ж ён сам вінаваты? Ціхі занадто. Яму хоць палец у рот пакладзі. Няхай сам абабіваецца, калі такая ўрода. А Васіль не дасць, каб клалі палец у рот, не папусціцца. Нагам стала мокра. Спачатку вада толькі чулася, дзе уціскалі па кошу, потым стала хлюпаць між куп'я. Неўзабаве Васіль ужо увайшоў у ваду, якая абступіла нібы нанова і абгарнула яму ногі. А ночы ну, ў раз прамоклі. Калошыны знізу таксама сталі мокрыя, і ногі зрабіліся вашчэйшыя, быццам самі набраклі вадою. Ад намоклай тканіны ногі перш час, пакуль не прывык крыху, непрыемна казытала. Але Васіль амаль не звярнуўся на ўсё гэта ўвагі, Хаціць па балоце даводзілася ўжо нямала, і ў пасталах, і без пасталоў, і ўсе такія дробныя прыкрасці здаваліся звычайнымі. Горш было тое, што скошаны рад цяпер лажыўся ў ваду. Трэба будзе зграбаць у вадзе несці на сухое і раскідваць там, каб прасохла, столькі лішняга клопату. А вось што добра, гэта вада цёплая не студзіць ног, не гоніць дрыжыкаў па целе, якой іншыя дні ўвосень або зімою, калі ад халодных мокрых ануч аж дух займае. Цёплая вада і дзякуй Богу. Ідзі, хлюпай па сталамі, вядзі касой, мерна, роўна, справа налево. Справа налево. Праўда, трохі цяжэй стала ісці, касу трэба амаль увесь час трымаць на весу многа вады, касіць тут не тое, што на сухім месцы запытай любога куранюцы ён табе скажа, што мокуць чортава месца, гіблае для касца. А чаго яе етую сенажаць так завуць, Мокуць, падумалася Васілю. Хіба ж толькі таму, што недалёка сяло, якое называецца мокуць пэўна, каб суха тут было, то на сяло не паглядзелі б. Далі б луху мянушку не такую, а так от мокуць і мокуць. Мокрае, гіблае месца. Часам каса чапляла ваду, уздымала, раскідвала пырскі, Яна разляталася, весела паблісквала на сонцы, у вадзе каса шыркала інакш, як без вады, вашчэй працяжней. Усё мацней ўгравала. Пот мачыў цвёрдыя, двух колераў валасы, поўз на лоб апалены сонцам, засцілаў вочы, цёк на кволы, яшчэ амаль дзіцячыя грудзі прыклейваў да спіны ушчэн змакрэлую сарочку. коса становілася ўсё цяжэйшае. Рукі наліваліся ўтомаю, балелі ў локцях і плячах, слабелі, нагам было млосна. Млосць расплывалася і па ўсім целе хацелася сесці. З цягам часу жаданні гэтай не толькі не адыходзіла, ўсё мацнела, сесці, хоць у ваду. Пасядзець трошкі, адпачыць, а там можна зноў устаць, зноў ісці. Але Васіль не сеў, Ён трываў. Гэта было ўжо не ў навіну цярпець, адольваць стому, адганяць прываблівую спакусу, пагуляць, палінавацца. Зялёны гэты хлопец ужо з найпершага маленства адчуў, што жыццё невясёлае бесклапотнае свята, найбольш доўгі клопатны будзень, што трэба цярпець. З усіх мудрасцей жыцця ён як адну з найпершых уведаў трывай цярпі усім цяжка бывае і ўсе церпяць цярпі гэтаму яго вучыла маці вучыў небагаты і небалы горкі вопыт і ён цярпеў у облизываў салёны пот з губ, выціраў валасы, выцягнуў ніз сарочкі са штаноў, каб ветрак мог дайсці, астудзіць. І ўсё ж, якая цяжкая была цяпер коса, Як цяжка было адганяць млосць і слабасць у руках і ў нагах, і як хацелася сесці. Проста дзіва. ўжо ні пра што не думалася. Не пра тое, дзе цяпер дзядзька ці мог, перагнаў ці не, нават пра тое, што вось ён Васіль не зялёны, а сталы чалавек, гаспадар. Толькі калі знямогся зусім, калі дрыготкі і бяссільныя рукі апусцілі страшэнна важкую касу і не маглі ўжо скрануць, уваткнуў касё, і падаўся да калёс. Ішоў важка, павольна цягнучы ногі, што хлюпалі ў цёплай вадзе. З выгляду гэта быў падлетак, худы, даўгарукі з тонкай шыяй, а па хадзе, па прыгорбленай постаці, мужчына. Васіль ішоў нібы напіцца. Маці, завязаўшы хустку па дзявочы, як касынку, камары ўжо не назалялі горача, зграбала траву, абярэмкамі на граблях зносіла на сухое. З травы цякла вада і маці старалася трымаць абярэмак і граблі перад сабою. На сухой пакошы ўжо было крыху разасланай травы кінуўшы траву яна азірнула на яго і Васіль заўважыў як на твары яе з'явілася шкадаванне Яна страсянула мокрую спадніцу перадыхні а паляжы вунь там у цяньку управімся нідзе не дзенецца трава это І калі ён паваліўся ў траву каля воза нахілілася пяшчотна пагладзіла па галаве по сына. Пад вечар стары чарнушка і Васілёва маці сабраліся ў сяло. Маці трэба было ехаць, каб накарміць валодзьку, падаіць карову, дагледзець гаспадарку. У чарнушкі ж дома была хворая жонка. Хвецька і Ганна засталіся начаваць на лузе, заставаліся тут і беклашка, і каса, і латаная світа, Нашто ж вазіць туды-сюды без прычыны? Трымайся каля Васіля, наказаў чарнушка дачце, сеўшы на калёсы. І ты, Васіль, глядзі за імі. Дзеўка яна дзеўка і малое. Маці, здаволеная тым, што чарнушка ўзяўся падвесці, ахвотна падтрымала. А жывіце ж дружненько. Васіль прамаўчаў, але калі калёсы, схаваліся ў лесе, ён адчуў, што нічога горшага, як застацца аднаму з ганную тут нельга было бы прыдумаць. Лепш бы ён паехаў дамоў, чым вярэдзіцца тут з ёю. Васіль знарок паказваў, што быць з ёю яму як кара. Ганна сціпла маўчала, але яму бачылася, што яна таксама не рада такому таварыству. Стаяць, маўчаць з ёю было як ні з кім няёмка. Васіль не вытрываў, паказваючы, што ў яго поўна галава клопатаў раптам рынуўся да гуза, які стаяў каля рэшніку. Хлопец звадзіў каня да азярца, амаль ушчэн зарослага асакою і напаіў. Да азярца было звярсту і пакуль вярнуўся на балота леглі першыя поцемкі павеяла сырасцю стала халаднавата, наводдалеку лазе пачаў збірацца туман. Жывіце дружненько, успомніў Васіль матчыны словы, убачыўшы Ганну, якая штосьці гаварыла брату. Дружненько, і скажаш, ей Богу. Ён падумаў, што будзе трымацца свайго воза і туды, да чарнушкаў, больш не падыдзе. Але прыбег хведька, Дядзячко, хадзім к нам. Чаго е то? Васіль няветліва адвярнуўся. Агеньчык раскладзем. Васіль пастаяў, зрабіў выгляд, што заняты, развязаў торбачку, стаў перабіраць у ёй, нібы чагосьці шукаў, думаў, што малы не стане чакаць, але той не адыходзіў, сачыў за кожным яго рухам. А што ж з ім зробіш? Васіль сярдзіта пажаваў скарынку, завязаў торбачку, накінуў на плечы світку. А, а ў нас є запалка, радасна паведаміў хведька, збягаючы наперад Васіля. Ганна ўжо раскладывала агонь сама. Квола агеньчык, перад якім яна ляжала на ўколенцах, ледзь-ледзь жыў. Ён быў такі немачны, што не мог запаліць нават жмуток сухога сена, які трымала на ім дзяўчына. Амаль прыпаўшы тварам да генчыка, нібы ў паклоне, старалася вярнуць Ганна яму жыццё. Яна дзьмухала, падтрымлівала, а ён тлеў усё слабей. Дзяўчына была ў адчаі. Дай я! Васіль стаў наўколенцы поруч з ёю. Яна крыху адсунулася, але не адышла. Так яны некалькі хвілін і ляжалі, плячо каля пляча, намагаючыся жывіць агеньчык, што канаў. Шчаку выселяка зытала пасмы яе валасоў, незвычайна блізкая, але ён не адхіляўся. У яго быў адзін клопат, адзін непакой, але агеньчык патух. Ганна устала, уздыхнула. Стала чуваць, як гудуць камары. Нічога. А я пайду пазычу вугольчык, прамовіў суцешліва Васіль. Вакол розных месцах свяціліся ў цемры некалькі агнёў, і ён выбраў самы блізкі і хутка пакручыў на вясёлы гэты бляск. Каля агню у круг сядзелі стары глушак халімон, празваны па вулічнаму карчом, сухенькі, няголены, фарсісты карчоў сын Яўхім і іх парабак, малады рабаваты хлопец з-за прыпяці. Яны вячэрылі. Васіль павітаўся. А што скажаш, чалавеча? Лагодна сціпла сказаў стары. Вугольчык пазычце. Яўхім устаў, плюнуў на далоні, прыгладзіў чуб. Ну фарсун, ён і тут ужо быў у крамным пінжаку, у ботах. Свой трэба мець. А вам шкода? Шкода, не шкода, а трэба мець. Цяпер жа ўласць усё для таких стараецца. Яухім адгукнуўся строга нават грозна бацька, папярхнуўшыся куляшом. Стары глушак лагодна зірнуў на Васіля: «Бяры чалавеча, і он смяецца. Не, Я сур'ёзна сказаў Яухім, аб'етамунь напісана у беднаце. Яухім, павысіў голас стары корч. Пасля паўзы ён запытаўся строга: Ты куды? Да ў долі салдаткі. Ці то чырвонаармейкі? Парабак засмяяўся. Як ты кажаш бацьку, пачырваніў глушак. Ну куды? Яўхім павёў плячамі. Ну, пайду, пашукаю весялейшай кампаніі. Глядзі бо недалёка. Што б на бандзітаў не нарвацца, сказаў стары глушак. Чуў я, у мокуці учора былі. Не нарвуся, нёс вугольчык Васіль голымі рукамі, перакідваў з далоні ў далонь, нібы гуляў. Чырвоная вочка весела бегала ў цемры. Часам прыпыняўся, змоў на агеньчык, каб не газ. Калі прыбег да чарнушкаў, там адразу зрабілася клопатна. Ганна хутчэй падала жмуток сухога сена, схілілася разам. І зноў яе пасма казытала яго шчаколя, цяпер гэта не толькі не замінала, а было, нават дзіўна прыемна яму. Яны разам дзьмулі на вугаль, на сена, і гэта таксама было прыемна. Яшчэ больш прыемна стала, калі вугаль падпаліў сена і скінуў жвавы агеньчык. Хведька, які бегаў каля іх, хутчэй паспрабаваў сунуць галіну. Куды ты такую, дурны? Ой, дурныш ты! Ганна адпіхнула галіну і чамусьці засмяялася. Нічога асаблівага не было ў гэты вечар. Але памяць пра яго грэла і трывожыла іх потым многія гады. Ганна помыла у близкой ямцы бульбу, насыпала у котелок и хотела поставить его при огни, але Василь перебил. «Давай я ралцы зраблю». Ён, стараючыся не траціць паважнасці, па-мужчынску стала, пакапаўся ў ламачы, што было каля вогнішча, выбраў дзве дубовыя голькі, выразаў з іх ралцы і уткнуў у зямлю зрабіўшы перакладзінку, паспрабаваўшы яе моц у руках, узяў у ганны кацялок і павесіў над агнём. А вось так лепей, прамовіў Васіль пад канец. Ганна прамаўчала, але ў яе маўчанні ён пачуў згоду. Для Васіля гэта было ўцехай. Яны сядзелі адзін супраць аднаго, глядзелі на ваду, што пачынала кружыцца, зацягвацца белай малочнай плеўкай і хоць не гаварылі ні слова, дзіўна разумелі, чулі адзін аднаго. Між іх жыла незвычайная лагода і добрая згоднасць. Не ўмаўляючыся, узялі яны кожны сабе абавязак і глядзелі яго. Ганна здымала накіп з вады сачыла за кацялком. Васіль падкладваў ламачы, каб вогнішча не спадала. Пакуль варылася бульба, ён з хведькам некалькі разоў схадзіў у лес, падбавіў галля і толькі тады, калі запас быў зроблены добры, зноў сеў перад агнём. Калі Ганна, зліваючы ваду, папрасіла яго вячэраць, Васіль ад звычкі, якой трымаліся амаль усе ў куранях, ад прыроджанай схільнасці да адзіноты ўсё ж хацеў быў адмовіцца, а я пад'еўшы. Калі ты там еў, як гаспадыня запярэчыла яна, садзіся, нядобра без гарачага. Васіль паслухаўся але без ахвоты. Ён прынёс ад свайго воза паўкаравая хлеба, брусок сала, жменю зялёнай цыбулі паклаў перад ганнай на хустку вячэрылі маўклівыя насцярожаныя нязвыклыя да такой нібы сямейнай блізкасці. Абдзіраючы ліпкую шкуру з бульбін, Васіль хмурыў лоб і ўсім сваім выглядам паказваў, што ён зусім не бянтэжыцца, што яму ведама, як належыць у такім разе трымацца мужчыну, але вачэй на ганну не падымаў і ў думках злаваў на свае асабліва непаслухмяныя пальцы толькі адзін хведька мусіць не зважаў ні на што душачыся гарачай бульбай прыкусваючы салам да цыбулю выбіраў з кацялка бульбіну за бульбінай ён першы адступіўся ад кацялка услед за ім выцер руки аб штаны васіль шчэ еш сказала гана ты ж не пад'еў не хопіць несмачная можа картопля картопля як картопля Ён сапраўды не заўважыў смачнае ці нясмачная была гэтая бульба, не да таго было. Ён нават быў рады, што гэта дзіўная цяжкая вячэра скончылася. Падумаў, што сказаў, напэўна, нядобра, што трэба было пахваліць бульбу, але хваліць бульбу. Гэта ж было б значыць хваліць і ганну, А ён ніколі ў жыцці нікога не хваліў, тым больш дзяўчат. Гэтага ніхто з мужчын не рабіў. Як мог стрымана, паважна, ну як і належаць мужчыну Васіль падзякаваў. Няма за што, адказала Ганна. Васіль устаў, паглядзеў на сіняватае, глыбокае зорамі вышытае неба. Пагода павінна быць. Ён хацеў ужо было ісці да свайго воза, але хвіцька папрасіў дядзячко, вы з намі застаньцеся. Васіль нерашуча устаў. Ганна брала хустку, маўчала. Васіль кінуў на яе насцярожаны позірк. За гузам глядзець трэба. Ганна адгукнулася. А яго адсюль відаць, адсюль не так. Ён намерыўся ісці, але Ганна, зразумеўшы гэта, ускінула на яго вочы і ціха спалохана прызналася. Мне страшно. Чаго я то? А панціты раптам аб'явяцца? яе шчырае слова просьба уразілі яго адразу размякчылі ганарыстае мужчынскае сэрца такой просьбе ён не мог адмовіць сказаў што застанецца прайшоў толькі да коня паглядзеў як трымаюцца путы забраў з воза світку і зноў вярнуўся да вогнішча Васіль сказала раптам Ганна дзіўна нясмелая вінавата ты мабыць сердзіся. Ну што я посмяялася. Пра вочы і пра валасы розныя. Васіль нахмурыўся, прамаўчаў. Ну ты не сярдзіся, яна пашкадавала. Як што за язык цягне мяне, каб цябе зачапіць. Але ж ты не сярдзіся. Я не ад зла на цябе. Нех не хацелася верыць таму, што чуў усё чакаў, што выкіне што-небудзь зноў, але не не зарагатала. Пад канец дык проста збянтэжыла Васіляш пачырванеў. А што? Вочы такія ў цябе. Дак мне этого па праўдзе даспадобы. <laughs> Такіх ні ў кого няма болей. І сам ты хорошы. Толькі што маўклівы, ну нурысты усё адно як грэбуеш дзеўкамі ці баішся? Е чаго пагарджаць ці баяцца? Ну, <laughs> так здаецца. Помаўчалі. Ганна стала ладзіць хведьку і сабе пастелю. Хутка яны, абняўшы адной рукой брата, другой, адбіваючыся ад камарычы, ляжалі каля вогнішча. А Васіль яшчэ сядзеў праз меру уважліва пазіраў на агонь. Было вельмі радасна ад таго, што яна сказала пра кпіны свае і пра яго вочы, і ўжо як і не было злосці на яе, а была толькі радасць і турбота, якая мяшалася з гэтай радасцю і з якой невядома, што было рабіць. Усё-такі класціся тут каля Ганны, хоць яна і прасіла, было няпроста. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.